աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի արինակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան եւ մեր տարածաշրջանում եւ նրանից դուրս։ Նախ եւ առաջ մենք ականատես ենք հայ-ռուսական հարաբերությունների վատ թարացմանը։ Արնվազը լրատվական դաշտում որը իհարկե անցանկալի երևույթ է։ Մենք միշտ նշել ենք, որ իրավունք ենք վաստակել բոլորի հետ հավասարը հավասարի պես խոսելու։ Առնվազն գլուխներից կախ չխոսելու եւ պետք եղած ժամանակ իրավունք ունենք նաև կոշտ, բայց քաղաքակիր ձևով երկխոսություն ծավալել հատկապես եղբայրական երկրների ու ժողովուրդների հետ։ Բայց կա մի գից, որը ճիշտ չէ խախտել, անպատվել եւ այլն, սա պատիվ չի բերում հայ ժողովրդին եւ հայոց պետականությանը առավել եւս կարող է իր մեջ պարոնակի շատ մեծ եւ լուրջ վտանգներ։ Դրա համար կոշտությունը, երբ որ փոխկապակցվում է քաղաքակրթության եւ հարգանքի հետ, այն միշտ տալիս է դրական արդյունքներ։ Եթե ոչ, հատկապես փոքր երկրների համար, ցաներ վիճակում գտնող երկրների համար բերում է նորանոր ողբերգությունների։ Տեսնեք, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է վերջին մի քանի օրերին շատ կոպիտ եւ հայատյաց հայտարարություններ արել։ Մասնավորապես նա անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետությանը նաև հայտարել է հետևյալը, որ ներկայիս Հայաստանը դա իրենց հողն է, ադրբեջանական հող է, որ հայերը փաստորեն յուրացրել են ուրիշի տարածքը։ Այդ մեծ պատմաբանը նաև հայտարարեց, որ ներկայացնում է այն որպես պատմական փաստ, եթե որևէ մեկը կարող է այլ մտեցում ապացուցել, խնդրեմ, թող ապացուցի։ Իհարկե այս հայտարարությունը որևէ պատմական եւ այլ հիմք չունի, հասկանալի է դա, բայց խնդիրը դրա մեջ չէ, այլ նրա մեջ է, որ Ադրբեջանի վերնախավը այդպես է մտածում եւ իրենց մոտ ցավալապաշտությունը պետական գաղափարախոսություն է։ Ակնկալել այստեղ խաղաղության դարաշրջան եւ այլը ուղակի ցանկությունների մակարդակով իսկապես բերելու է ողբերգության։ Կարելի է խաղաղություն հաստատել, բայց խաղաղությունը առաջին հերթին բալանս է, եւ այդ բալանսը պետք է պահպանել թե ռազմաքաղաքական, թե աշխարհակաղաքական դիրույթներում։ Նաեւ Իսրայելը այցելել Հիկմետ Հաջիևը, Իլհամ Ալիևի օկնական արտաքին հարաբերությունների գծով եւ նաեւ արտաքին քաղաքական բաժնի պատասխանատուն նախագահի աշխատակազմում։ Նա հանդիպում ունեցավ Իսրայելի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի եւ վարչապետ Նատանյահուի հետ։ Քննարկել են տարբեր հարցեր եւ երկու երկրների համագործակցության վերաբերող խնդիրներ նաեւ ռազմական ոլորտում։ Իհարկե, սա շատ վատ ընդունվեց մի շարք երկրների, մասնավորապես Իրանի կողմից։ Տեսնենք, ինչպիսի զարգացումներ տեղի կունենան։ Եվ հետաքրքիր էր նաև այն, որ Բաքվում տեղի ունեցավ մի հանդիպում, որին ներկայացված էին արտակարգ իրավիճակների եւ բնականոն աղետներով զբաղվող թուրքախոս երկրների պատասխանատուները։ Ну կարելի է մտածել ինչ հանդիպում է սա, որ աշխարհակահական տեսակետից ներկայացնենք, բայց կար մի հանգամանք, որ այդ հանդիպանը ներկա էր նաև Հյուսիսային Կիպրոսի ներքին գործերի նախարարը։ Եվ Իլհամ Ալիևը հատուկ անդրադարձել է այդ հետաքրքիր զարգացմանը։ Նա ասել է, որ թուրքական Կիպրոսի ներկայացուցիչը այստեղ է, թեկուզ նա որպես դիտորդ է, բայց թուրքական Կիպրոսի դրոշը ծածանվում է այդ հանդիպմանը։ Եվ սա ցույց է տալիս ներ թուրքական համերաշխությունը, այն որ Ադրբեջանը իր թուրք եղբայրների հետ է, եւ սա ցույց է տալիս նաեւ Ադրբեջանի կամքը եւ վճռականությունը։ Շատ հետաքրքիր եւ ցավալի հայտարարություն է։ Այսինքն թուրքական Կիպրոս լինելով չճանաչված, բայց Ալիևը թքած ունի այդ ամենի վրա։ Ընթանում են նրան, դրոշը ծածանում են։ Համեմատելու բան շատ ունենք, չէ՞, երբ որ մեր նաեւ իրականությունն ենք համեմատում։ Այսինքն սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ եթե երկիրը արժանապատվության եւ պրոֆեսիոնալիզմի վրա է հիմնվում, ամեն ինչ նորմալ է լինում։ Իրավիճակը հետաքրիր էր եւ հագեցած էր Ուկրաինայում։ Ուկրաինա այցելեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինկենը։ Նա հանդիպում ունեցավ Զելենսկուի հետ, այցելեց մի շարք զորամասեր եւ հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային կտրամադրի եւս 1 միլիարդ օգնություն։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իսկապես պայքարը Ուկրաինայում շարունակվելու է։ Ասեմ նաեւ, որ հետաքի զարգացում տեղի ունեցավ եւս ԱՄՆ-ում, պաշտպանության նախարար Լլոյդ Օստինը հայտարարեց, որ Ուկրաինային կտրամադրվի 175 միլիոն դոլար ռազմական օգնություն եւ այն կպարոնակի իր մեջ հակաօթային պաշտպանություն, տարբեր հրթիռներ եւ այլն եւ այլն։ Նաեւ հետաքրիր բանավեճ տեղի ունեցավ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը հայտարարեց, որ ուկրաինական բանակը պայքարում է, առաջ է ընթանում։ Սրան ի պատասխան մասնավորապես Իռլանդիայի խորհրդարանի պատվիրակը հայտարարեց, որ Ստոլտենբերգը աղավաղում է փաստերը, որ առնվազն 500.000 ուկրաինացի արդեն զոհվել է եւ այնինչ կատարում է Ուկրաինան պարզապես ողբերգություն է։ Սա իվս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իսկապես այս պատերազմը շատ թանկ է նստում եւ շատ ու շատ երկրներ ունեն իրենց վերապահումները ընդհանցող գործընթացների վերաբերյալ։ Այսպեսին են թանկագին բարեկամներ մի շարք կարևոր զարգացումներ, կշարունակենք հետևել եւ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Պին դեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։